Iasone, irozkaixo. Iso. Gaur eh, eskola erritmo berri buruzko prentsa horreko eskaini duzue, eta aurkeztu duzue, eh, eskola publikoetan urrengo urtera begira, eh, nola aplikatuko duzuen ba, erreforma berria, bost ikastetxe badira, bost eskola, eta hori izan da zuen lana, bost eskoletan pixka nola egituratu ordutegia eta baita ere nola txertatu ba, eskolaz kanpoko jarduera horiek eh, erreforma berrian aplikatuko direnak. Kontai guztu pixka bat, e, ba, zenuako emaitza lortu zen eta nola eh, hasiko duten ikasturte berria? Bailenik gogoratu behar da beraz legez behartua zela endaiako herriko etxea ba, erreforma berri hori e, datorren irailan aplikatzera, beraz, eh, hala, eh, izan da urte terdiko lan bat, lan ondia, supasuatuko duzuen bezala, izan ere, e, zukerran bezala bost ikastetxeetan, beraz, gauzatuko da erreforma hori 2008ko iraian, horrek eran nahi du mila eh, eta laureun aur eh, pasak beraz, eh, edo pasa unkituak izango direla beraz erreforma horrekin. E, beraz hor erran behar da e, ordutegia e, eskolea guztietan berdintxua izango dela, Baina nap izeneko e, klasetik kanpoko jarduera hoiek, beraz, izango direla astean bi egunez. Beraz, astelen eta ustiralez e, e, eskola batzuetan eta aste arte eta ostegunez besteetan. Beraz, nahi bauzu aldaketa horrek eh, utzi du nahi bauzu ba, kanpoko eragileak hartzerakoan ba, bi egun egingo dituzte eskola batzuetan eta beste bi egun beste eskoletan. Beraz, eh, ordutegia izanen da eh, bost goizeetan eh, berdintxua, beraz goizeko sortzi terditan hasiko dira horra kamabiak arte, eta gero arratsaldez klaseak izango dira e, biak eta laurdenetatik ordenetatik e, iruak arte batzuetan, eta bestela e, biak, ez, bietatik iruak arte barkatu, edo biak eta laurdenetatik ordenetatik lauterdiak arte eta e, iruetatik lau terdiak arteko beraz tarte hori, e, falta den tarte hori beraz, astean bi egunez izango dira, da ordezkatua izango dira, nap delako e, klasetik kanpoko jarduera hoiekin. Mhm. E, noski, komplikatuena nunbait edo pixkat antolatzeko zaila izan dena ba, nap e, jarduera hoiek antolatzea, E, ala zenta esan duzu aurko, eh, esan dugun bezala aurko purua handia da eta hor azpimarratu behar da beraz e, e, edo herriko etxeko zerbitzuetatik berrogeita hamar langile pasa arituko direla beraz e, jarduera hoietan eta gero ere lan egingo dugu hendaiako e, elkarte desberdinekin beraz nap hoiek antolatzerakoan saiatu gara nap eh, ezberdinak antolatzen, arlo ezberdinetan, beraz eh, egin dugu kirol arloa, beraz zor izango da eh, rubia, pingpona, boxeoa, karate eta beste hainbat kirol. Eta gero kultur arloan, ba, dantza, e, musika, e, antzerkia eta beste hainbat jarduera ere e, proposatuko dira arlo horretan eta gero bada ba hiritartasuna edo baratze zaintza edo beste edo multimedia ere multimediak langunduko ditugu eta haien ere sortuko da e, aurrek aurren e, apartetik beraz egunkari bat edo egunkari baten proiektua badugu beintzat e, beraz hala saiatu gara beraz arlo desberdinetako jarduerak proposatzea eta Dagoeneko e, aurrei proposatua izan zaie beraz eh, jarduera hoien artean bi aukeratzea. Beraz, bat kirolarloan eta bestea ba beste arlo batean izan e, kulturan edo izan beste gai batzuetan. E, beraz, horrek eh, errango luke, erran nahi luke, ba astean aurrak jarduera bat kirolarloan egingo lukela eta beste eta bestea ba beste arlo batean. Eta azpimarratu ere, e, ziklo kantolatu ditugula jarduera horiek, hau da, adibidez, irailean Eh, demagun e, futbola eta dantza hautatu duen e, eh, aurrak edo ikasleak e, bide arduera horiek egingo dituela ba, abendutik e, omiasanduko oporrak arte. Hau da zazpi aste gutxi gora bera eta gero oporren ondoren aldatuko dira bi, aldatuko ditu bi jarduera horiek. Gero oporretatik oporretara beste bi jarduera egingo ditu eta hola ba, urte bukaera arte. Mhm eh, beraz hori da gutxi gora bera eh, antola, antolamendua. Gero gogoratu ere bai, ala ere, eta hori eh, oso importantea da, ba, lanean ari diren burasoentzat, eh, beraz hoientzat gogoratu aurzaindegiak mantentzen direla, bai goizez zein arratsaldez, beraz goizeko tarte hori eta arratsaldeko tarte hori ba hola, eh, burasoak eh, denbora aukan dezaten eta eguerdian ere orain zabaldu dugu beste eh, proposamen bat, hau da Ba, eguerdian, hau da, amabitik, amabiterdiak arte, eta gero biak baino lehen, izango da hola ordu erdiko arzaindegi eh, eh, zerbitzu bat, ba hain zuzen ere e, e, etxerat, bazkaltzerat eraman, aurrak eraman nahi dituzten burasoentzat, ba dibidez amabietan aterabetzen badira burasoak, ba tarte hori izan dezaten aurraren bila joateko etxean jan, eta gero ba agian e, biak hain zin eraman alizateko eskolarat. Mhm. Eta jarduera hoi buruz, esan duzu herriko txeko langileak izango direla, baina baita ere kanpora jarri zaretela eta kanpora begira horretan endaiako elkartetara jo duzuela. Bai, izan dira bilera desberdinak antolatuak, beraz zaintzu zen ere ekimenaren berri emateko elkartei, eta bide batez, eh, berai proposatzeko ea jarduera hoietan parte hartzeko. E, uste dut, amar bat eh, elkartek bat egin duela, eta amal, amar bat elkartek beraz parte hartuko duela jarduera hoietan. E, Aian ez da eh, asko, baina eh, ez da nahi ez zutelako, ezik eta e, dakigun bezala elkarte hainitzek ba, laguntzaileekin lan egiten dutela, hau da, e, normalean egunean zehar lan egiten duen laguntzaileekin, eta horregatik ba, napoiek edo E, eskolako jarduera hoiek dira e, ba, egunean zehar, hau da e, lan ordutegi batean. Beraz, nitzen zat, nahiz eta e, prest izan e, beraien ekarpena egiteko, baina zaila izan da nunbait e, e langileak edo laguntzaileak e, ordu horietan aurkitzeko. Mhm.